É o DJ RD e o menor MR. E daquele jeitão. Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo Com garra e disposição pra atacar O inimigo é fale pelas costas joga sujo Mas meu Deus é forte nada vai nos derrubar. Moleque maloqueiro cresceu na periferia e hoje tá no auge pra uma melhora de vida. Coração batendo forte, é nossa vez de brilhar. Cada grito, uma emoção, uma lágrima vem a rolar. Sei que eu sou meio louco, mas não desista de mim. Eu vou dar o meu melhor, o que for meu está por vir. Obrigado ao minha coroa que sempre me apoiou e graças ao talento raro olha onde nós chegou. Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo. Com garra e disposição pra atacar. O inimigo é falo e pelas costas joga sujo. Mas meu Deus é forte, nada vai nos derrubar. O, o, o que eu mais queria é mudar de vida pra dar muita risada de quem desacreditou antigas ela não queria, implorava atenção, ela sempre negou. E hoje na melhora quer vir me chamar de amor. O, que eu mais queria é mudar de vida pra dar muita risada de quem desacreditou. As antigas ela não queria, implorava atenção, ela sempre negou. E hoje na melhora quer vir me chamar de amor. Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo posição pra atacar. O inimigo é falho e pelas costas joga sujo. Mas meu Deus é forte e nada vai nos derrubar. Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo. Com garra e disposição pra atacar. O inimigo é falho e pelas costas joga sujo. Mas meu Deus é forte e nada vai nos derrubar.